Արցախի նախագահը Բավարար է գնահատել 2016 թվականին Քաշաթաղի շրջանում արձանագրված սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշները։ ԼՂ խորհրդարանի խոսնակը շնորհավորել է Հարավային Օսիայի խորհրդարանի նորընտիր նախագահին։ Հայկական կողմը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներից ակնկալում է Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների իրականացում։ Ցուցահանդես համերգ Շուշիի Գերբարվեստի թանգարանում։ Արցախի դպրոցներում կդասավանդվի ազգային երկու պար առարկան։ Աստանայում բացվում է Expo 2017 միջազգային ցուցահանդեսը։ Հունահռոմեական ոչի ըմբիշների դասակարգման աղյուսակում Արթուր Ալեքսանյանը երրորդն է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 8-ին այցելել է Քաշաթաղի շրջան եւ Խոչանց գյուղում հանդիպել շրջանի հյուսիսային թևի համայնքների ղեկավարների հետ։ Հանդիպման սկզբում նախագահ Սահակյանը պետական բարձր պարգևներ է հանձնել շրջանի մի խումբ ներկայացուցիչների երկրին մատուցած ծառայությունների համար։ Այնուհետև քննարկվել են 2016 թվականին կատարված աշխատանքներին եւ արցանագրված արդյունքներին, ինչպես նաեւ ընթացիկ մի շարք ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Համապատասխան զեկույցներով եւ ելույթներով հանդես են եկել Խաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը, շրջվարչակազմի պատասխանատուներ, համայնքի ղեկավարներ։ Նախագահ Սահակյանն ընդհանուր առմամբ բավարար է գնահատել 2016 թվականին Քաշաթաղի շրջանում արձանագրված սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշները։ Բակո Սահակյանը նշել է, որ շրջանն արդեն մի քանի տարի է, ինչ առաջատար դիրք է զբաղեցնում մեր գյուղատնտեսության համակարգում, հավելելով, որ այստեղ նախատեսված է իրականացնել մի շարք նոր ծրագրեր տարբեր ոլորտներում, ինչը դրական ազդեցություն կունենա շրջանի զարգացման վրա։ Հանդիպմանը ներկայային վարչապետ Արայիկ Կարությունյանը, պաշտոնատար Այլ Անզինգ։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը շնորհավորել է Հարավային Օսիայի խորհրդարանի նորընտիր նախագահ Պյոտր Գասիևին։ Նամակում մասնավորապես ասված է. Հարգարժան պարոն Գասիև, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի եւ անձամբի մանունից շնորհավորում եմ ձեզ Հարավային Օսիայի Հանրապետության խորհրդարանի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Համոզված եմ, որ ձեր գործունեությունը այդ բարձր պետական պաշտոնում կնպաստի հարավային Օսիայի հանրապետությունում ժողովրդավարության եւ օրենսդրական դաշտի առաջընթաց զարգացմանը, հարավային Օսիայի հանրապետության եւ Արցախի հանրապետության ժողովուրդների միջև բարեկամական հարաբերությունների պահպանմանն ու ամրապնդմանը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները պատրաստվում են այցելել Հայաստան, Լեռնային Ղարաբաղ եւ Ադրբեջան։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Հայաստան այցի ընթացքում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները պատրաստվում են հստակեցնել իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Նա ավելացրել է, որ հունիսի 10-ին համանախագահների Հայաստան այցի ընթացքում նախատեսվում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հրատապ հարցերի քննարկում։ Զախարովան հավելել է նաև, որ նախատեսվում է համանախագահների այցը Լեռնային Ղարաբաղ, իսկ մեկ շաբաթ անց Բաքու տարածաշրջան այցի արդյունքներով հրապարակվելու է համապատասխան հայտարարություն։ Անդրադառնալով համանախագահների տարածաշրջան այցին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը հայտնել է, որ հայկական կողմը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներից Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ այս փուլում ունի մեկ ակնկալիք՝ հասնել Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների իրականացմանը սпасելիքը մեկն է, որ վերջապես հասնեն նրան միջնորդները, որ Վեննայի եւ Մինսկի պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվեն։ Այսու դրա մասին է միայն խոսքը եւ պատահական չի, որ հենց Վենայում ձևավորվեց այն մոտեցումը, որ մինչեւ կողմերի մեջ չձևավորվի վստահության մտնորորդ, խոսել առանց չթացի մասին բանակցային գործընթացում անհնարին է։ Իսկ այդ վստահության մտնոլորտի բաղկացուցիչ մասն է անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայմանը դա հենց նա է, որ չկրակին սադրանքներ չլինեն։ Եվ արդյունքը դրա մենք պետք է ուղղակի տեսնենք, ժողովուրդը պետք է տեսնի, որ չեն կրակում սադրանքներ, չեն կազմակերպում, այդա կլինի արդյունքը։ Ըստ էության Վենան եւ Սանկտ Պետերբուրգը դա են պահանջում։ Խոսելով պատերազմի վերսկսման հնարավորության շուրջ խոսակցությունների ակտիվացման մասին, փոխարտգործնախարարը հայտնել է, որ դրանք նոր չեն։ Տարիներ շարունակ այդ սուրն անընդհատ փորձում է թափ տալ հենց Բաքուն, նաև շփման գծում իրականացնում քայլեր, որոնք բարձրացնում են լարվածությունը, ասել է Շավարժ Քոչարյանը։ Մեկ ամիս է անցել Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններից։ Ինչպես հիշում ենք, նախընտրական ժամանակաշրջանը մեզ հայերիս համար լի էր հաճելի հայտարարություններով ու խոստումներով։ Արդյոք այդ խոստումները խոսքից գործի կվերածվեն։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Այն, որ նախընտրական շրջանում ընտրավազքի մեջ մտած տեխնացուները ընտրվելուց հետո մոռանում են իրենց խոսքերի ու խոստումների մասին, նորություն չէ։ Մեր հիշողության մեջ դեռ թարմ են Ամերիկայի նախագահական տեխնացուների հայտարարությունները հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին եւ այն անգործությունը, որ հետևել է այդ խոստումներին պաշտոնավարության տարիների ընթացքում։ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների շեմին էլ մի քանի հայանպաստ հայտարարություններ եղան։ Արդյոք դրանք նույնպես սին խոստումներ կմնան, թե այսպես ասած, միս ու արյուն կս Հայաստանն։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի կարծիքով Ես ավելի քան համոզված եմ, որ Ֆրանսիայի նախագահի տեխնացուները նման հայտարարություններ անելով փորձել են շահել տեղի հայության աջակցությունը, համակրանքը։ Ես չեմ ուզում շատ հորրետես երևալ, բայց կարծում եմ, որ նրանք ստիպված կլինեն վերադառնալ մոտավորապես այն դիրքորոշումներին, որոնք արկա են Միսկի խմբի շրջանակներում եւ որտեղ Ֆրանսիան համանախագահող երկիր է։ Սակայն նկատենք, որ հայանպաստ հայտարարություններով հանդես եկավ ոչ մեկ տեխնացու։ Առհասարակ ամբողջ նախընտրական շրջանը ավելի շատ հայամետ էր, քան թուրքամետ։ Արդյոք սա թույլ է տալիս կարծելու, որ դա ավելի շատ Ֆրանսիայի դիրքորոշումն էր, այլ ոչ թե զուտ ֆրանսիաբնակ հայերի համակրանքը շահելու միջոց։ Նման հայտարարություններ անելով Ֆրանսիայի նախագահի տեխնացուները ըստ էության ցույց էին տալիս իրենց քաղաքականության շարունակականությունը կապված Թուրքիայի հետ իրենց հարաբերություններին, Ֆրանսիայի հարաբերություններին եւ ըստ էության դա նաեւ ինչ որ չափով ընտրություններ քաղաքագիրտ աշխարհի եւ ոչ քաղաքագիրտի միջեւ Քաղաքագետի կարծիքով դա քաղաքակրթությունների արժահամակարգերի ընտրություն էր։ Ի վերջո պետք չէ մոռանալ ֆրանս-թուրքական հակամարտության մասին ֆրանս-թուրքական հակամարտությունը ավելի ճիշտ Թուրքիային զսպելու հարակից տարածաշրջանային Ֆրանսիայի քաղաքականությունը խիստ կարևոր արտաքին ուղղություն է այդ պետության համար։ Եվ նման հայտարարություններ անելով նրանք նաև ցույց էին տալիս իրենց պատրաստակամությունը հետագայում նույնպես զսպել Թուրքիային եւ հետագայում նույնպես հետարժե համակարգային տարաձայնությունները, ասեմ թե հակասություններ ասեմ, հստակ ցույց տալ։ Այսինքն սա նաև բացի նրանից որ հայերի ձայները շահելու փորձ է, բայց նաև լուրջ մեսիջեր ուղղված հենց ֆրանսիացի ընտրողին, որ իրենք լինելու են այդ զսպման եւ Եվրոպան մաքուր պահելու քաղաքականության հետևորդներից մեկը։ Քաղաքագետի համոզմամբ այժմ, երբ արդեն հետընտրական զարգացումների շրջանն է, դերևս վաղ է սпасել Արցախի անկախության ճանաչման կամ մեկ այլ հայտարարության կենքի կոչվելուն, եւ առհասարակ պետք չէ ձեռքերը ցալած սпасել եւ հուսալ։ Պարզապես պետք է ակտիվ ու արդյունավետ աշխատել, օգտվելով արկա բարենպաստ մտնոլորտից։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Երեք Շուշիի կերպարվեստի թանգարանում տեղի ունեցել Կամանչահար գործիքագործ վարպետ գեղանկարիչ Հակոբ Խալաթյանի ցուցահանդես համերգը, որին ներկա էին Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, արվեստասեր հասարակության ներկայացուցիչներ, հյուրեր։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության հրավերով Հակոբ Խալատյանը հիմա ապրում եւ աշխատում է Շուշիում։ Այս ցուցահանդես համերգը արվեստագետի Արցախցի արվեստասեր հասարակության հետ առաջինն է։ Ծրագրում տեղ են գտել դասական եւ ժողովրդական ստեղծագործություններ։ Հակոբ Խալատյանն այժմ դասավանդում է Կոմիտասի անվան երաշտական քոլեջում։ Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը վարպետի հետ միասին մշակում է ծրագիր ներդնելու նաեւ Քամանչայի դասեր, դրանովից կզարգ տալով ժողգործիկների պահպամանը։ Շուշիի թանգարանների միավորման տնօրեն Լուսինե Գասպարյանի խոսքով քանի որ հիմա ներկայությամբ այդ քալի ժողովրդիկների հանդեպ գիտեք այդ տակտիկությունը ժամանակի ընթացքում շուտ կողչում է, դրա հետ կապված նպատակ ունենք, որպեսզի անդրադարձ դեպի հարվածներին, քաուզի շուշին տվել է այդ լարային գործիքների, այսպես ավարտների մի ամբողջ ծերունդ։ Հիմա կարծեք թե կապը կտրվել է, որպեսզի շարունակվի, որպեսզի անդրադառնանք անցյալին այդ ծրագրի շրջանակներում այդ միջոցառումները կազմակերպվում են։ Լևոն Սարդարյանը նույնպես մասնակցում է համերգին։ Նման արվեստագետի հետ ելույթ ունենալը ինձ համար մեծ պատիվ է, ասում է նա։ Անհրաժեշտ է որ շատ լինի եւ պրոֆեսիոնալիզմի առումով եւ հասարակական ստրատեգիական առումով, որովհետեւ մեր մանուկ երիտասարդ հասարակությունը կարողանա անցնել եւ ներառել այն ինչ որ առումներով մեր նաեւ շատ լավ նախաձեռնությունը ողջունելի եւ լավ կլինի որ շարունակական լինի Հանդիսանալով մշակութային քաղաք ցանկալի է որ նման միջոցառումներ հաճախակի կազմակերպվեն Շուշիում։ Սա եւս մի հաղթանակ է մշակութային կյանքում այսօր մենք ներկայ ենք համերգի եւ սա եւս մի հաղթանակ է օրեցօր ամեն օր ունենք մի հաղթանակ եւ համերգի տեսքով եւ ցուցահանդեսի տեսքով եւ սա եւ ողջունելի է եւ ցանկալի է եւ նաեւ օրտնաբեր է ու նաեւ մեր ժողովրդի համար շատ կարեւոր է որովհետեւ մեր վիճակում այսօր այս դժվար վիճակում ժողովրդին գոնե սրանով պիտի մխիթարենք գոնե սրանով պիտի սփոփենք որպեսզի ժողովուրդը պարապությունից մեղքեր չգործի այլ հակառակը մնա իր մշակույթային արժեքների մեջ եւ կարողանա կերտել նոր ապագա։ Նման ազգաշահ ծրագրերի իրականացմամբ անշուշտ քայլեր է ձեռնարկվում վերականգնել Շուշի քաղաքի երբեմնի մշակութային парքը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Թալիշցիները ժամանակավոր բնակության վայրում Ալաշանում ազատված են կոմունալ վճարումներից։ Նրանց հատկացրել են հողատարածքներ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու համար, ինչպես նաև ամեն ընտանիքին մեկ գով։ Այժմ Ալաշանում ընթանում են 20 տնակների կառուցման աշխատանքները։ Թալիշ համայնքի ղեկավար Վիլեմ Պետրոսյանի խոսքով դրանից բացի իրենք Արցախի հանրապետության նախագահին խնդրել են եւս 10 տնակ ավելացնել, որոնց կարիքը կա։ կա. Դպրոցի տնօրեն Տանյա Բերժունցի խոսքով ներկայումս դպրոցում սովորում է 23 աշակերտ, իսկ Թալիշում 1 տարի առաջ նրանց թիվը 102-ն էր։ Արցախի քրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասերյանի հետ արդեն քննարկել եւ համաձայնության են եկել ազգային երկու պար առարկայի ուսուցումը դպրոցական ծրագրում ներառելու համար։ Այս մասին ասել է մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը եւ նշել, որ ընթացիկ տարվա սեպտեմբերից Արցախի մի շարք դպրոցներում կդասավանդվի ազգային երկու պար առարկան։ Հավելենք, որ նոր առարկան փորձնական եղանակով կդասավանդվի դպրոցների 5-ից 7-րդ դասարաններում։ Միջազգային լրահոսից Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջև բացահայտ եւ ընդգրկուն զինված հակամարտությունից ողջ չի մնա ոչ ոք։ Այս նախազգուշացմամբ հանդես է եկել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամերիկացի կինոռեժիսոր Օլիվեր Ստոունին տված հարցազրույցում։ Ստոունը հետաքրքրվել է, թե ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնում Դոնալդ Թրամփի ընտրվելը հույս տալիս է արդյոք բարելավելու ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները Հույս միշտ էլ կա, պատասխանել է Պուտինը։ Մեծ Բրիտանիայի պահպանողական կուսակցության առաջնորդ Թերեզա Մեյը վերընտրվել է խորհրդարանում։ Հունիսի 8-ին կայացած վաղաժամկետ խորհրդարանական ընտրություններում կառավարության ղեկավարի օկտին Բերքշիրի կոմսության Մեյդենհեդի ընտրատարածքում քվեարկել ավելի քան 37000 մարդ։ Այս արդյունքն ապահովել է վարչապետի եւ պահպանողական կուսակցության առաջնորդի հաղթանակը։ Բաքվում ձերբակալվել է Թոլիշի Սադո թերթի գլխավոր խմբագիր Հիլալ Մամեդովը։ Նրա եղբայրը նշել է, որ հունիսի 8-ին ժամը 11:30-ին Հիլալ Մամեդովին է այցելել թաղային ոստիկանը եւ նրան առաջարկել այցելել իր գրասենյակ դատապարտվածների հետ պրոֆիլակտիկ աշխատանքի նպատակով։ Այնուհետև Հիլալ Մամեդովը զանգահարել է տուն եւ հասցրել տեղեկացնել, որ իրեն տանում են ոստիկանության բաժանմունք։ Մարզասերների համար ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը եւ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ֆուտբոլային պատվիրակությունն այսօր առավոտյան մեկնել է Չեռնոգորիա։ Վաղը Երևանի ժամանակով 22:45-ին Չեռնոգորիայի մայրաքաղաք Պոդգորիցայի Գրադսկի մարզադաշտում կկայանա աշխարհի 2018 թվականի առաջնության ընտրական փուլի Չեռնոգորիա Հայաստան հանդիպումը։ Ամշամարտի միջազգային ֆեդերացիան հրապարակել է դասակարգման նոր աղյուսակ։ 31-րդ ամառային օլիմպիական խաղերի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը 98 կիլոգրամ քաշում երրորդ հորիզոնականում է։ Մինսկում ավարտին մոտեցող շախմատի Եվրոպայի անհատական առաջնության 9-րդ տուրից հետո միանձնյա առաջատարը անգլիացի Դեվիդ Հաուելն է ով վաստակել է 7.5 միավոր։ Երկրորդից 5-րդ տեղերը բաժանող շախմատիստների թվում է նաև Հայաստանի ներկայացուցիչ Արման Միքայելյանը 7 միավորով։ Եվ վերջին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, օրվա երկրորդ կեսին անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 15-ից 18 ցելսիուսը 25-ից 30 աստիճան։ Տակություն։